manta ba muna cikin littafin nan ne mai suna waye ta kaunata littafi na ɗaya wanda Ruqayya Ahmed mai dalan jama'ar ta rubuta a shirin da ya zo kafin wannan mun tsaya ne inda Maryam kamar za ta tsugunna dalla da bi kallanta kawai yake yi babu yabo babu fallasa sai da ya kalle ta sama da ƙasa sannan ya ce gani take a yau ma gidan nasu zai ce ta yi masa wani abin a hankali ya fito daga cikin kofar tasu ya fara tafiya yana faɗin so gaba ɗaya jikinta ya ɗauki tarma shi ta san kawai yau ma Allah kaɗai ne zai raba ta da shi nan ta bi bayan shi yana wannan tafiyar ta shi fa nutsuwa tamkar mai jin tausayin ƙasa ita kam tana mamakin shi komai nashi nutse ba za ka taɓa ganin sa cikin baragada ba bai tsaya ba sai da suka fito har kofar waje ya zauna akan dakalin da ke kofar kitan ita kuma tana kokarin yin nirdawun ya saurin cewa tashi ta dawo ta wajen kefe can ita kam gaba ɗaya a takura take dangane take duk masu wucewa ta kofar gidan nasu ita suke kallo saboda tunda take a rayuwarta ba ta taba tsayawa da wani namiji ba ta yi yana faɗin ne ya faɗa su baki gaida ni ba a kofar adda dama kuma ta san dole ya kirkiro duk hanyar da ya san zai kama ta da laifi a hankali ta ce gani ne duk yara sun kewaye ka suna ta maka surutu yasa ban yi magana ba ya dan yi murmushi sannan ya ce amma ai a hakan kina ci Hadiza da Halima suka gaida ni ko sai shiru tana tunani wai shin shi wannan wane irin mutum ne da komai kankantar mutane sai ya ce ta yi masa laifi ya kafe mata tunaninta ina cewa na ga jarabawarki ya akai kika ta takwas mm? gaban ta ya sake faduwa ta jiyo tana kallon shi shi ma juyowa yayi dan ya ci ta yi shiru sai suka hada ido sai saurin sauke idan ta ƙasa ya sake cewa ba tambayar ki nake yi ba kika yi min shiru eh kace ni ma ban sani ba ya kika kai yace ba ki sani ba kika ce ko dai kina wasa da karatu aran ta tace yau ni kam na haɗu da jarbabban mutum wai me haɗi na da shi ne da zai takura wa rayuwa ta haka kawai ta takwas ɗin ma ai na samu ya kafe mata tunani da faɗin next time ina son in ga kin yi na ɗaya sai saurin juyowa suka sake haɗa ido ashe yanzu ma ita yake kallo ta sake yin ƙasar idanta yace ko ba ki me nace ba a hankali tace naji sannan yace to a Islamiya izinki nawa a ta sake cewa yau ni na haɗu da taraba sannan kuma a fili ta ce izifi na talatin da kafar ya saurin kallonta yana faɗin ayyusho wato da gaske kike ita ma kallonsa take danganin me yake wa mamakin yace to hadda ko kuwa tafsir tace ai na daɗe da saukewa a tafsirin yanzu ba yin haddan ne kuma haddar tare da tajwid yace that is good wato yayi kyau ya dinga tambayar ta sauran da fai na addini tana ba shi amsa tiryan tiryan duk sai ya ji ta burge shi ita ma mamakin yadda aka yi san waɗannan fai take yi dan ta ɗauka ɗan boko ne kawai tsantsa sun daɗe a waje har kusan dab da magariba sannan ya ce mata ta shiga gida kawai shi ma tafiya yi lokacin sallah ya karato dama ita Allah Allah take ya tafi dan kuwa mugun takura take sannan ba ta son baba awwal ya dawo ya ganta nan gurin domin ta riga ta san yanzu lokacin da'awarsa ne kafin ya sake yin wata magana tuni ta likita. sai ta ce walƙiya ya bi kofar shiga gidan da kallo yana murmushi ko me take wa saurin ko da yake ya riga ya san a takura take dama a tsaye a watan tana kwance akan ɗan ƙaramin gadonta na ƙarfe wanda yake ɗakin gwaggwarta yayin da goggo ke ta barcinta a ga dare. ita kan Maryam tunani ya hana ta runtsawa ba tunanin kowa take ba sai da malamin su wanda yau ta san sunansa da hadith wai menene yake faruwa ne yaya aka yi malam suka saba da goggo da sa'adda da sauran yan gidansu amma ita da Halima ba su sani ba sannan ba saba ganin su a gidan ba kuma ba su saba jin labarin su a wajen yaran gidan ba da ta san ba su cika zama a cikin gidan sosai ba idan ba da daddare ba saboda ko da yaushe suna makaranta amma duk da haka da ban mamaki da ita gani take mutum ne ce mai tsatsauran ra'ayi tare da son takurawa sannan tana ganin sa mai jin kai ne tare da kallon rai to amma duk da haka yau ta fahimce shi shi mutum ne mai son karatu yana son ya ga idan yana tambayar ka kana ba shi amsa irin wacce ta dace wato ma'ana mai ma'ana yasa idan ya shigo ajis idan suna jarabawa sai ya dinga bin takardun su ne musu kallon kwakwa ta sa sake yin juyi a gadonta har yanzu tana mamakin dalilin zuwansa gidansu dole dai ta san akwai dalili sai dai bata san wani dalili ba ne, sai shi sai Allah ya san dalilin zuwan nasa gidansu amma duk da haka tana addu'a Allah ya sa alkhairi ne dan kuwa har yau ba za ta manta irin abubuwan da ya dinga mata ba a makaranta Ina shawo mata asara ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba wannan daren dai bata san lokacin da farce barawo ya ɗauke ta ba Habib ya mata karsha kuwa da ƴaƴan gidan su Maryam saboda ba a kwana biyu bai zo ya zo gidan ba idan ya zo kuma to hakan nan zaka ga yara sun yanyane shi suna murnan ganin sa don kuwa ya dingaraba musu abubuwan ta irin na yara ba za ka taɓa ganin ya zo gidan nan babu wani abu ba sannan haka nan zai sa yaran nan a gaba ya tsokanin wannan ya ɗaga wannan ya buɗe kunnen wannan ko idan yana son ya sha dariya sai ya fito da paket ɗin biskit ko alaiwa ya ɗaga sama ya rike a hannunsa ya ce duk wanda ya kamo to kuwa ta kashe wai kaga tsalle a wajen yara da ihu kowa yana kokari yake yi ya ga ya kago ta zama tafa. ya dinga tun tsira musu dariya kenan kamar cikin sa sai fashe gwagwade kan kan ce kwaɗayi mabuɗin wahala Habibu kana wahalar da 'ya'yan nan yakan yi dariya ya ce ƙyale su gwaggo so nake duk su iya tsalle ita ma dariya ta kan yi ta ce lalle kam ana shan alewa da wahala duk wanda azabar da yake musu idan bai zo ba har gida suke ji shi idan kuwa ya zo murna kamar za su cinye shi sannan duk yaran nan idan aka kwana biyu haka sai rarraba musu biro ko fensir da littafai na rubutu da yake sanyi ake yi har hulunan sanyi sai da ya saya musu shi yasa yake da bugun farin jini a watan yaran unguwar nan har da iyayensu duk inda ya bi zaka ci yara suna cewa uncle Habib Maryam na mamakin alakar shi da mutane dan ko manya haka nan yake faran-faran da su kowa na kaunar shi a layin nasu amma abin mamaki da baya shiga harkar ta iyakaci dai idan sun haɗu ko ya zo gidansu gaisuwa ce shi ma yana tafiya yana amsawa ko kuma wani lokaci sai ta yi baki wajen biyu uku kafin ya amsa dan yadda yake wa Halima ita ba haka nan yake mata ba dan har hira sosai zaka ji suna yi da ita amma ita babu ruwan shi da ita sai dai idan ka ji mata magana to ya ce ta ɗauko littattafanta ya gani ko idan an yi musu tek da sai ta ce ta kawo masa kata idan ya ga bata yi kokari ba yakan haɗa fuska ya zura mata ido yana hararta to ita abin da ta tsana kenan dan kuwa ita da yayi mata wannan hararar to gare ya buge ta don kuwa ba karamin kaduwa take da wannan hararar ba shi yasa yanzu sai ta sake dage santse da karatu dan ba ta son ya dinga mata wannan kallon nashi sannan ko da yaushe yana yawan kawo gwagwale ta tafan karatu da na rubutu ya ce dan baya taba bata hannu abu hannu da hannu sai dai ya kawo gwagwa ya ce ta bata har sabuwar jakar makaranta ya sayo mata to gani ya tatanta mutu ne sosai domin jakar makarantar tata a gaskiya babu yadda take da tsifa sannan ko godiya ta mata baya amsawa ko a makaranta da yake in sun jima ba su koma ba ya shiga kwata-kwata ba harkar ta yake shiga ba ba ba za ka taɓa cewa ya santa ba mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau A shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya